Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports, 97 dites de ràdio per a l'esport. En la sintonia de la 97.7 de ràdio, amb el treball en redacció de Sala Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de Sau, a saludar com cada nit Manolo Montalbó. Recorde que ens podeu sintonitzar <laughs> mitjançant del 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn, com la 97.7 ràdio, en el canal 23 de la TDT i la nostra web www.la977.com i que més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit, on la pregunta que vos fem el dia d'avui és vos agradaria que hi estaran continuant a la banqueta del València la pròxima temporada? És la pregunta que fem en el dia d'avui. Vos agradaria que hi estaran continuant a la banqueta del València la pròxima temporada? Eh, I ho preguntem perquè és el nom per el qual el club ha decidit eh, banyar-se. No massa, no a nivell públic, si eh, a nivell privat, amb alguns, no tots els mitjans de comunicació, el València Club de Futbol ha s'ha apressurat en el dia d'avui a desmentir l'opció de Julen Lopetegui i a dir que la primera opció continua sent Paco estaran, Miren, jo no tinc per què dubtar, no tinc per què pensar que no és de veres el que ha dit el club. Ara, que me resulta extraño, pues home, me resulta extraño. Per què me resulta estrany? Molt senzill. Primer, perquè crec que passi el que passe, córrega el que ocórrega, esta dilatació en el temps de la decisió final sobre qui va ser l'entrenador del València la pròxima temporada està desgastant a totes les parts. Al València perquè sembla, dic sembla sempre, eh? o dona la impressió que o no està la decisió presa o pot ser que, en efecte, no hi hagi un dictamen final o perquè s'espera el vistiplau des de Singapur o perquè s'espera que algú els diga que sí i per això encara no volen descartar a Paco i estaran a Paco Estaban també el, des, el, de, el desgasta perquè estar ahí eh, esperant a veure què fa el club sense tindre capacitat de maniobra tampoc és bo per a l'entrenador desgasta a Suso perquè tot sembla que passa per la decisió final del propietari que és així que ha de ser així però esta espera tan llarga deixa el dubte o obri el dubte de més enllà del treball que ens consta, està fent Suso García Pitar i està fent-lo bé a més, però s'obre el dubte de saber quina influència final tindran els seus informes i quin nivell d'ingerència hi haurà del propietari en la decisió final de la presa de decisió sobre l'entrenador de la temporada vinent. I també <coughs> desgasta al possible inquilí de la temporada vinent del València Club de Futbol perquè pot arribar a semblar, com diem més, una imposició del propietari que no una tria feta des dels criteris, des dels criteris tècnics. Per tant, dic, esta espera jo crec que desgasta totes les parts. Hi haurà que entendre-la i hi haurà que admetre-la com a manera de produir-se de la propietat del València. Que digué que havia que estava deprenent la lliçó de com funciona un club, que digué que anaven a canviar coses el, el seu entramat, però que de moment continua tenint uns temps molt particulars i molt diferents als que marca la quotidianitat en el món del futbol. I a més me resulta estrany perquè si Suso, si, perdó, si Paco Llestanan continua sent la primera opció, no entenc com Suso García Pitarch en el postpartit en la victòria 1-2 en el Camp Nou ho diu obertament, que és l'opció millor col·locada i que és un gran entrenador, i fa tres dies després de perdre en el Bernabéu <laughs> eludís la resposta dient que sí, al València li han col·locat ja molts entrenadors i molts futbolistes. Si està tan cara l'opció de i Estaran no entenem perquè hi se canvi de rum en el discurs del secretari tècnic, del director tècnic, que podia haver apostat, si Paco Llestaran en la primera opció, per mantindre i per fer-se ferm quina major mostra de recolzament cap a l'entrenador que haver repetit la mateixa frase que el mateix Josep García Pitarch va pronunciar després de la victòria 1-2 en el Camp Nou. Però és que és ell qui va canviar el discurs a la mateixa pregunta. Amb tot això, no estem dient que el València no estiga dient la veritat, ni molt menys. De fet, ara després ampliarem, però ens consta que a Pago i Estaran no li han donat una resposta sobre la seva continuïtat Dic, no dubtem del que diu el València, però sí ens sembla estrany. I sí ens sembla estrany que de una temporada en la qual hi ha que enganxar a la gent, pues a hores d'ara o no s'hagi decidit encara l'entrenador o la decisió, si finalment la de Paco i Estaran, és una decisió que majoritàriament la gent la considera en el millor dels casos com un, com un mal menor tenint en compte que l'IM i Jorge Méndez, no oblidem el nom de Jorge Méndez, pogueren col·locar així un altre experiment a la banqueta. Així que, de moment, el club opta per recolzar d'una manera, diguem, no pública, però quasi pública, Paco ahí estaran i descartar el nom de Julen Lopetegui, que si se va a llançar com un globus sonda en el dia d'ahir, està clar quina ha sigut la resposta en el carrer. Crec que Lopetigui no convencia absolutament a ningú. Ni tan sols a Pachi Alonso, que va ser el que el va replegar de terra el dia que li va pegar la torba en el seu debut a la sexta. 11 de la nit i 38 minuts. Comencem, com sempre, el nostre programa des de l'àlbum que conté 5 fotos que ens conten l'actualitat del dia. L'aposta és Paco. Fonts oficials del València han comunicat en el dia d'avui que és completament fals que l'Opetigui sigui una opció per a la banqueta i que el millor col·locat continua sent Paco Allestaran. Gémez ho nega tot. L'entrenador del Rayo desmentit avui en roda de premsa que ha viatjat a Singapur i fins i tot ha arribat a mostrar el seu passaport com a prova. Però tu quan dices, o alguien dice, que jo he ido a Singapur, que por cierto, aquí está mi pasaporte, por si alguno lo quiere ver, puede ver si yo he estado en Singapur. diciendo que yo estoy reunido con Link o que yo me he reunido con Méndez para comer. Eso no es un rumor, eso son mentiras. Torn per al Mestalla sembla que el divendres es podría poner en acción el jugador del filial tenint en compte la cantidad de baixes que van a acumularse jornada rere jornada en esta semana del último partido de Liga Ya son en noms pero la Secretaría Técnica de Levante Unión Esportiva. El nombre de Carmelo del Pozo es el que en los companys de Superdeporte como un los que está en la lista de Kiko Catalán altra victoria taronja, 75, 75 perdó, 78 en final a Zaragoza... ...y delante el CAI, Pedro Martínez, contrariat también el tram final del encuentro. Hemos especulado un poco, Zaragoza muy bien, porque no ha dado el partido por perdido y, al final tiene un triple para, empatar. ¿no? Pues hemos perdido un poquito la concentración en esos últimos minutos y les hemos permitido volver al partido. ¿no? Les 11 de la nit i 39 minuts, vos eh, recorde la pregunta, arroba esports 97 dit. Vos agradaria que hi estaran continuant a la banqueta del València la pròxima temporada? 11 de la nit i quasi ja 40 minuts, fem un altre en el camí i contem com s'han desenvolupat el fets el, els fets en el dia d'avui al voltant del gran misteri, la figura del pròxim inquirí de la banqueta del València Club de Futbol. Tot això i moltes coses més fins a la una de la matinada. Així, a Esports 97 nit, els esports en valencià, així en la 97.7 Ràdio. restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Laura, ¿te vienes el fin de semana a la montaña? Ya me gustaría, pero la única montaña que me espera son los papeles de la renta. Aún no tienes un gestor administrativo que te libere de todo el papeleo? ¿Ah? Pues te lo busco ahora mismo. Encuentra tu gestor más cercano en gestoresadministrativoscolegiados.com y disfruta de tu tiempo libre. Gestores Administrativos, la experiencia y la confianza que necesitas. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, polígono para adecuar frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. El teló de la liga cau en la 97.7 Radio Divendres, des de les 7 i mitja de la vesprada, acomiadem una dura temporada per al València Club de Futbol, ja sense cap aspiració en la taula classificatòria. A Mestalla, València Reial Societat. Viu l'acomiadament de la temporada en Mestalla amb la narració de la nostra redacció d'esports amb Manolo Montal i Salva Folgado. Recordo, divendres l'últim Esports 97 el partit de la temporada. València Reial Societat. Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos Belarte. Colaboren Tasco i Fotopro. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Les 11 de la nit i 42 eh, minuts, eh, anem amb la pel·lícula dels fets en el dia d'avui, és que mitjançant eh, un comunicat a alguns mitjans de comunicació, el València Club de Futbol ha desmentit l'interès per Julen Lopetegui i l'aposta com a primera opció per Paco Allestaran. Si més no, recorda el discurs que després de guanyar 1-2 en el Camp Nou feia el secretari tècnic, el director tècnic del Valencia Club de Futbol d'esta manera. Lo dijimos el primer día, el de su presentación. Eh, Paco tiene opciones de seguir con nosotros y hace bien su trabajo, lo está haciendo muy bien y por supuesto es el primer candidato y el más firme. Té opcions de seguir amb nosaltres, és el primer candidat i el més ferm. Paraules de <laughs> Suso García Pitarch el diumenge 17 d'abril del 2007 després de guanyar 1-2 en el Camp Nou. Però, ni tan sols un mes després, el 8 de maig, després de perdre 3-2 en el Santiago Bernabéu, preguntat per la continuïtat de Paco i Estaran, el discurs del secretari tècnic va canviar d'esta manera. En los últimos meses hemos firmado 40 jugadores y 7 u 8 entrenadores. <laughs> en los últimos meses hem signat 40 jugadors i 7 entrenadors, així e que i de Suso hogares capitales. Ahir <coughs> va eh, causar molt de malestar un dels noms que tragueren els eh, companys de Superdeport en este cas, parlem del de Julen Lopetegui. Tal és el malestar que va causar, tal és el descontent que provocava en nom de Julen Lopetegui, qui en el fons s'associa una volta més a la figura de Jorge Méndez, el amic del propietari Peter Lim, que el València este matí eh, s'ha vist obligat a desmentir el fet i apostar per eh, allà estaran. Salva Folgado, què tal? Molt bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Corria i se comunica del València eh, de mòbil en mòbil, d'algun mòbil en algun mòbil, no de tots, però <clears throat> si bueno, és... Eh, un comunicat no. Un comunicat no, una aclaració. Era un WhatsApp del, del club a determinats periodistes. Uh -huh. Punt i final. Perfecte. No és un comunicat, no és un comunicat. que era aparegut com Correcte. M'he expressat jo malament. En la seva per... xarxa social. Correcte. I per tant és un WhatsApp. Diu que era una filtració del club Perfecte. a determinats eh, periodistes. El cas és que sobretot hi havia eh, ganes de deixar constància que Lopetegui no, mm, sí. i que altra volta torna a aparèixer com a primera opció tot i el canvi de discurs de Suso García Pitarch, el nom de Pago hi estaran. Sí, és eh, tornar a aquesta declaració que feia Suso García Pitarch en la victòria, no? en el postpartit del Camp Nou, acabem d'escoltar aquest fragment de, de veu, on pues, eh, a pregunta de Mònica Marchante va a eh, reforzar la figura de Ayestarán, diguent allò de que es nuestro más firme y el mejor candidato per a continuar en la banqueta del, del València. Però sí, sembla que va coure moltíssim en el València la informació que ell van donar els companys de Superdeporte uh mhm. -huh. respecte a que podria arribar a ocupar la banqueta del València, que era una possibilitat, un candidat seriós, Julen eh, Lopetegui, va coure per una senzilla raó. Manolo, en el València molesta moltíssim que eh, al conjunt de Mestalla se'l continue relacionant amb Mendes. Jo així ho he dit moltes voltes. Des que va arrencar la temporada, eh, coincident amb l'eixida de Salvo i de Rufete, el València va filtrar de forma eh, constant i permanent que la figura de Mendes havia desaparegut de l'entorn de l'IN, que l'Ai Hun estava en contra de Mendes i que l'IM i Mendes ja no tenien tanta relació. A partir d'ahí, tot allò que tractava de fer-nos creure el, el club pues, eh, quedava en evidència quan en qualsevol eh, xarxa social pues aparecía una fotografía de, de Méndez y, y, Lim, o de Lim y Méndez, o de Méndez, Lim y, y Cristiano, evidenciando uh -huh. lo que es una realidad que no sé por qué. es el que Méndez continúa estando ahí. Trata de maquillar o trata de ocultar, y es que Mendes siempre está ahí y siempre estará allí. Pero bueno, va fer molt de mal información, informació perquè tornava a vincular a, a Mendes i els seus representats amb el València i entenc... Representats de manera indirecta, ja que dir que el representant de Julián Lopetegui és Carlos Bucero, això sí, home que fa habitualment molts negocis amb Jorge Méndez. Sí, és l'extensió per a molts eh, directors esportius de, de, de Méndez, perquè treballa molt sovint amb, amb Jorge Méndez. Això va fer molt de mal i a partir d'ahir pues el València Manolo este matí ha decidit a una sèrie de periodistes uh -huh. eh, comunicar-los que, la, que el candidat més ferm continua sent Paco Allestaran i que està totalment eh, descartada la figura de Julen eh, Lopetegui. Mm, M'hem d'apuntar una cosa, Manolo. Eh, hem testat altra volta, com fèrem la setmana passada, i així ho contarem, l'entorn... Anava a preguntar-te. L'entorn de Paco Allestaran. La versió de València és que el seu principal candidat és Paco Allestaran. Uh -huh. Val? Sí. L'entorn de Paco Allestaran, o a l'entrenador se li ha dit ja que és el principal candidat, se li ha dit que estiga tranquil, se li ha dit que està la decisió presa, que no està presa... Exactament com respiren ara mateix eh, al voltant de Paco Allestaran. Paco i estarà Manolo ja eh, en contar el diumenge, si no, si no m'equivoque, si no va ser diumenge va ser dilluns, eh, llevant en contar que no m'anava a preguntar-li a, a Suso en qualsevol de les reunions que eh, va ocórrer amb ell I que la pròxima eh, temporada. Mira, ho van contar la setmana passada uh mhm. -huh. quan se van reunir una de tantes voltes eh, a Paterna, en una d'aquelles reunions que van transcendir, de totes les que van haver la setmana passada entre pues, eh, Suso, Lim, etc. Bueno, pues la última reunió, quan Lim ja no estava així, sí, dicho, us recorde, eh, en aquella reunió Suso Allestaran, que també va adquirir certa transcendència entre mitjans de comunicació, ja varen dir que Allestaran no se li havia comunicat si continuava o no i que l'entrenador no anava eh, a preguntar res, sinó que simplement pues, anava a esperar al, al final de temporada per a conèixer quina era la intenció del València respecte a, a la seva figura. A hores d'ara, Manolo Allestaran no sap si continua, tampoc sap si no va a, a continuar. I a partir d'ahí, pues, les coses respecte a la comunicació club allestaran sobre el seu futur continuen exactament igual. Allestaran no sap si continua i tampoc sap si va quedar-se eh, com a tècnic eh, principal dins de la banqueta del València. Lo que sí sap és una cosa. Uh mhm. -huh. La pròxima setmana el València ha organitzat un viatge a Singapur, en companyia de la Lliga de Futbol eh, Professional, viatge, Manolo, que el València va aprofitar per a fer un publi reportatge uh mhm. -huh. del LIM i de les seues empreses al seu país, fonamentalment obres benèfiques, etc. on el València convida també a determinats mitjans de comunicació, Com... no a tots, però a determinats mitjans de comunicació. Concretament espera participar en la presentació de les beques Peter Lim a la Fundació Olímpica de Singapur i per a aquest viatge està en principi eh, parlat o previst que viatgen Santi Mina, Matt Ryan, Jaume Domènech i Javi Fogo. I a més, dos embaixadors de la Lliga, que són els valencianistes com Gaizka Camendieta i David Albelda que s'ha mostrat sempre molt crític amb la figura de Peter Lim. No sé si sí, però és... cara a cara li dirà alguna cosa. És que hi ha un acte també de la Lliga de Futbol eh, professional uh -huh. aprofitant la visita del, del València i com que estos dos exfutbolistes del València formen part dels ambaixadors de la Lliga de Futbol Professional després d'esta iniciativa que va muntar Tebas fa uns mesos, pues Tebas com que tenen contracte, Manolo, amb, esta, amb la Lliga de Futbol Professional, pues els, els ha comunicat que han d'anar i estos futbolistes pues, acompanyen però com a representants de la Lliga de Futbol Professional als eh, futbolistes de l'Orense que viatgen cap a, cap a Singapur. A Singapur va Paco Allestaran. Paco Allestaran... A veure, en principi vi... està previst que vaig a Paco Allestaran. Oh, ah, correcte, té bitllet per a viatjar a, a Singapur. Uh mhm. -huh. Si viatja a Singapur una volta conclou la Lliga, això vol dir que Paco Allestaran eh, és el tècnic del València per a la pròxima temporada? No. Per què? Perquè este viatge se va tancar <coughs> fa uns eh, mesos, Paco Ayestarán ya estaba desde la banqueta del Valencia en este viaje. Eh, estaba preestablert que tenía que viajar el tècnic, el tècnic es Paco Ayestarán y per tant Paco Ayestarán té que viajar otra cosa es que si l'IM decidís que no continua una volta a la Liga que Paco Ayestarán no, no, no viatge, no tendría sentit que viajara mm, si no va continuar. Altra cosa és que viatge i encara no li hagin comunicat res, perquè el viatge és el dimarts. O li comuniquen allà. I altra cosa és que viatge i li comuniquen a Singapur, que l'imbuiga que torne a anar Paco allà estaran i allí, aprofitant bueno, pues este o qualsevol altre acte, uh mhm. -huh. siga el mateix Lim qui anuncie que Paco allà estaran eh, continua. Són moltes incògnites, Manuel, que estan obertes, però avui en dia allà estaran sap que va a Singapur, no sap si continua, no sap si no continua, no sap si ningú no, li ha dit eh, estàs o no estàs, no sap si no continua i me consta que el que avui ha ocorregut, este matí, a mi se WhatsApp, eh, uh -huh. des del Departament de Comunicació del València cap a, ah, diferents, cap a diferents periodistes, uh -huh. pues, eh, ha deixat un poc també fora de xoc al tècnic. S'ha vist sorprès, diguem, bueno, això vol dir que continua, que no, jo no sé res. Ara de repente torna a contar com a primera opció. Exacte. Sí, eh, és molt estrany, i com dèiem, Salva, esta és una espera eh, que l'únic que fa és desgastar totes les parts. Eh? Això no, vull dir, a la fi Meliton eh, ha dit per activa i per passiva que estava aplicant-se en conèixer el que és el món del futbol, i el, però continua marcant els seus mm temps d'una manera eh, diferent als que habitualment se marquen en el món del futbol <clears throat> sí. i continua eh, marcant una espera que jo crec que, com deia, és que desgasta a totes les parts, ho mires però no mires. Sí, ja ves, eh, Manolo, que continua eh, dotant a tot este assumpte pues, de... Un halo de misteri. Un de, doncs, de, de misteri que, que s'obre i que, i que fa mal, no? Perquè això se pot interpretar de moltes, eh, de moltes formes. Vull dir, el, el, el missatge que apareix des del Departament de Comunicació avui del club cap a determinats periodistes el coneix Peter Lim, l'ha autoritzat l'Aijun o, jo entenc que sí. O és qüestió del depart simplement del Departament de Comunicació del València o de la direcció esportiva que encapçala Suso García Pitarc. Dic jo. Uh mhm. -huh. Tu te faig la pregunta. Jo me faig la pregunta i pregunte eh, si l'autoritza l'IM això vol dir que Paco és el tècnic per la pròxima temporada, mhm. entenc. Uh -huh. Per què no ho anuncia ja el València? Clar, és que això és el que a mi no me quadra. O és que se vol anunciar a Singapur? O simplement se llança avui aquest missatge per a tranquil·litzar l'entorn, descartar Lopetegui, però no eh, anunciar que és Paco Allestaran. Vull dir, en lloc d'anunciar que és Paco Allestaran, no diuen res al voltant de Paco, però descarten Lopetegui per a tranquil·litzar a l'opinió pública eh, sobre tot allò que suposa que vinga un altre tècnic representat per, per eh, Mendes. Clar, és que Són missatge, moltes incògnites. L'origen del, del missatge Mm, me crida l'atenció, vull dir, el, sí, coneix, el coneix l'IM, el coneix l'Aijun, l'han autoritzat, no tenen ni idea qui ha pres aquesta decisió, m'agradaria saber-ho. que sí, jo entenc que en el club, eh, més enllà de que a lo millor no estiguem d'acord amb els temps, però eh, vull dir, hi ha un funcionament eh, jeràrquic com en qualsevol empresa del món. Perquè te vaig a fer... Perquè, clar, a partir d'ahir la pregunta és si la setmana que ve Paco Llestran no continua, uh mhm. -huh. eh, on queda este missatge? Pues això tindrà que resoldre el club. I on queda l'autoria d'este missatge? O com queda l'autor d'este missatge? Vull dir, Això tindrà que resoldre-ho. Són moltes incògnites, Manolo. El que avui eh, ha negat per activa i per passiva qualsevol... Mm, és un dia de desmentits. Contacte amb el... Sí, avui... desmentits. Sí, avui toca desmentits. Misteris a mesa amb el seu eh, el seu habitual, peculiar estilo, en efecto, es mm. Paco Gémez, que pasaporte en mano, folgado, pasaporte en mano no claro, es que eso es la radio, Manolo, no es la tele, Pero ens agradaria mostrar la imagen de, Paco Gémez, que ha portat a la rueda de prensa el seu pasaporte. El seu passaport, ja que Key no está mañana en Singapur. Key no ha que iría va entrar el company Carlos Sánchez Blas de Onda Madrid y ya va a contarnos, ojo, que de Maya, rueda roda de prensa sorpresa de Paco, no sabem este home va... a va si va a queisarse de algo sospitós partidos que ha vist en les últimes jornades, en la victòria del Granada contra el Sevilla, en el comportament dels seus futbolistes davant la Real Societat, eh, si Madrid si continua, si no... Bueno, pues Paco ja estarà Manolo ha eixit per a desmentir una informació que va aparèixer així a València la, la setmana passada, que el vinculava amb Lim, que el vinculava amb Mendes, que deia que s'havia desplaçat a Singapur. Bueno, pues Paco ha eixit amb el seu passaport en roda de premsa, l'ha ensenyat, de esa constancia que no haya ha de de entrada en el país eh, asiático y a -huh. i ha en Manolo, que eh, mentira. Sacha reunita amb l'IM que tot eh, siga de Es decir, que yo los rumores los entiendo. Lo que no entiendo son las mentiras. Es decir, tú cuando dices que a mí se me relaciona con el Valencia, eso es un rumor. Bueno, pero tú cuando dices, o alguien dice, que yo he ido a Singapur, que por cierto, Aquí está mi pasaporte, pues si alguno lo quiere ver. ¿Eh? Puede ver si yo he estado en Singapur diciendo que yo he estado reunido con Lin o que yo me he reunido con Méndez para comer o que he aprovechado una visita que hago a Coruña para ver a mis hijas y a mi mujer para reunirme con Tino Fernández con el, con el presidente del Deportivo eso no es un rumor eso son mentiras y estoy harto de las mentiras y estoy harto de que se me utilice para mentir decir una verdad de vez en cuando reconforta el alma Paco Gemes, genio, una verdad, genio y figura. Pues te digo una cosa. Ojo la frase, ¿eh? De, decir una verdad de vez en cuando reconforta el alma. Te voy a decir una cosa, Manolo. Te hemos Raúl. ¿En qué? En lo que acaba de decir. En que lo de que decir una no, verdad no, reconforta el alma. Sí, sí, sí, sí. Reconforta, Manolo. En un día con el de Wii, reconforta. Correcto. Eh, y también negado lógicamente, mm. bueno, negado, no, ha que ella s'ha ahorita a el Rayo, que sí, que pase. Que no sabe si va a continuar el Rayo o no, pero que lo primero que va a hacer té es sentarse y y reunirse el presidente del Rayo para tratar tractar la Ya se Ya se reunit. se han reunido, Pues es el que de este, es este tipo con Gémez. El lunes por la tarde, eh, después del entrenamiento aquí, me reuní con, el presidente y luego, por supuesto, con, se lo hice saber a Felipe, para que si ellos lo creían conveniente, me tomaran como una alternativa para ser el, entrenador del año que viene el Rayo, esté donde esté. Eso es para los que dijeron que yo estaba preparando mi salida del club. Eso no quiere decir que me vaya a quedar ni que me vaya a ir, no lo sé. Pero sí que me voy a sentar con el presidente, me voy a sentar con el director deportivo, una vez que haya acabado la liga y una vez que sepamos qué ha pasado. Y si hay la posibilidad de que yo siga, seguiré. Vuelvo a repetir, esté en primera o esté en segunda. Y si no la hay, cogeré las maletas y miré. Paco Gémez, genio figura. <laughs> Paco Gémez, genio figura. Sí, señor. Pasaporte en más, yo no estoy en Singapur. Una cosa, Manolo. Una cosa. El Valencia Claro, es que es un asunto para la tertulia, pero es que no me puedo aguantar, porque me toca tertulia demás. <laughs> Eh, el Valencia, eh, a toda velocidad Wii, ha desmentido de Lopetegui. Sí? ¿Por qué no ha lo de Pellegrini, San Paoli, Paco Gémez, Prandelli... es una pregunta, ¿pero qué se... perquè, dir, sí, jo crec que... Perquè no fan tant de mal com Lopetegui. Jo crec que el nom de Lopetegui, en efecte, els ha cou, eh, eh, cou molt. Claro, però si tu es un nom, per què no desmentisses els altres? és una gran pregunta, perquè uns sí i altres no. Claro. Bueno, eh, això tema entrenadors, o tema possible inquirir de la banqueta per a la temporada vinent. Què serà, Paco, què serà Paco Allestaran? <clears throat> Segons el València... Segons, segons el que ha fet és, el València, no, té que ser Paco Allestaran. No, és el millor col·locat. Segons quin València? perquè hi ha dos, altra volta. Bueno, deia, <clears throat> està mai de futbolistes. Si se'n recordeu, des del diumenge ve sonant el nom de Pedro Vigas, el central eh, mallorquí de la Unió Deportiva Las Palmas. Ahir vos contàvem alguna dada, avui vos podem oferir més. Eh, William fet una entrevista als companys del diari La Província de Las Palmas. entrevista que s'irà demà. I en aquell jugador diu que és un eh, orgull que un gran del futbol espanyol s'hagi interessat per ell. Un clàssic, no? Correcte. Un tòpic de futbolista Correcte, habitual, sí. Però que amb ell no ha parlat ningú del València. Que tot i això, que ell considera el València un gran del futbol espanyol i, continua, i, i, i considera un orgull que s'hagi interessat per ell. Vos dic, la setmana que ve hi ha prevista una reunió en la qual Pedro Vigas vol negociar amb la Unió Deportiva Las Palmas un augment de sou ara mateix, tenint en compte que Pedro Vigas vingué o anà del Mallorca a les Palmes en l'últim estiu de segona divisió, estaria, segons me diuen, al voltant dels 200.000, 300.000 euros de fitxa. El tope salarial, me diuen, de la Unió Deportiva a les Palmes estaria en un en uns 700.000 euros. Vull dir, ahí és un lloc on el València només duplicant-li la fitxa pràcticament ja podria accedir és un bon caladero, no? És un bon caladero per a, per a pescar, pescar. què diries tu. Eh? Per, a, per a sucar, no? Que digueres tu ahir. Per a, sí, per a sucar el pa. Per a sucar el pa. Sí, és un bon caladero. La setmana que ve se produeix la reunió definitiva on Las Palmas o bé li millora el contracte a Pedro Vigas o bé Pedro Vigas decidís trencar a l'Unió Deportiva a Las Palmas i començar ja a valorar les possibles ofertes que pugui tindre el jugador eh, canari. Se en un fons de titular si ve Vigas, Manolo. Eh? Dóna molt de xoc, eh? Correcte. Un central que se diga Vigas. Escolta... Eh... Apuntar a la defensa, en fi, moltes coses. Sí entrenament. Han tornat avui a entrenar. Entrenament, Manolo... Cada, cada, dia, volta... cada dia cau algun cada... futbolista. Volta. <laughs> Això sembla l'escena final de final, murieron, Manolo... murieron con las botas puestas. Te dic una cosa. Cada volta van... En Little Big Horn cada volta van caiguen més, no? És es que gran pel·lícula aquella. Ah, te, va tocar, te va tocar jugar de lateral dret el divendres, eh? Vols dir? Te veig, te veig fent comentaris en la ràdio i, de tant en tant la banda. Fent la folgatina. Sí, sí. Te dic una cosa, Manolo. A este pas no fem el partit. Se suspèn perquè no hi ha efectius. Perquè no hi ha efectius, no? Correcte. Bueno, ahir ja repassarem la nòmina. Manolo Rodrigo, Enzo Fuego eh, sancionats, Abdenur, Mustafi, Gallà, Bacali, Serixef lesionats, Mustafi avui, el que es confiava en recuperar no ha eixit a treballar tampoc. Avui ha caigut André Gómez, uh -huh. un altre futbolista que per molèsties en cervicals probablement tampoc arribi a jugar davant la Reial Societat, i continuaven estant pues, tots els nanos que estaven a ir a, a Paterna, Lato, Ayala, Soler, Tropi, Cano i eh, Cito. Curiosament, Mm, no apareix Fran Villalba. Curiós. Me sorprèn. Eh, eh, però no estava Fran Villalba avui tampoc. Dos ni, ni ahir ni avui. En dos curiositats. Una, Diego Alves no ha estat? Exacte, mira, Diego Alves tampoc estava, és cert. Tenia permís del club, me conten, eh, per a resoldre problemes amb el seu visat, eh, o Sem pro problemes o, o, o gestions que havia sí, de fer amb el seu visat. De fet, eh, està en Madrid des de anit. nit. A nit, al voltant de les 9, va agafar un ave, via Estació Joaquín Sorolla i en efecte en el dia d'avui no ha entrenat uh -huh. ens diuen que té més de visat però està... Copa Amèrica, està no? A Madrid, Copa Amèrica, clar, és que n'hi ha tan poca gana de jugar-ho del divendres i alguns futbolistes que tenen o Copa Amèrica o Eurocopa o vacances ja en l'horitzó i clar, cada dia vas mirant que en els entrenaments... Enzo va a la Copa Amèrica, no? Pues encara no està, no és la llista argentina. No, no és definitiva. No està la llista argentina també és molt curiós saber, Salva, què ocorrerà amb Fegulí. Si no hi ha efectius i Fegulí fins ara no ha entrat, entrarà per la llista del divendres? Però... Vull dir, perquè les ganes que li pot posar Fegulí si juga el divendres... Saps que te vull dir? <laughs> Voldrà acomiadar-se de Mestalla, també, supong. Tu, tu creus? O no, no ho sé. Tu creus? Jo crec que Ganetes massa, massa... Jo crec que, que estaran no, no el farà jugar, eh? Que no farà el Joel. Jo crec que no. Jo crec que tampoc. Per això te, te diria que és una de les coses que uh -huh. me criden l'atenció. La, bueno, pues eh, fins així. Bueno, eh, Rodrigo acaba la temporada com l'anterior, és a dir, sancionat. Pues sí, Rodrigo també se ho tenia que fer mirar, Manolo, perquè l'altre dia, cert, que passa de revolucions, pues el xutxe, que moltes voltes deixen passar aquestes coses, va, no va passar. Va, li va, li, se, se va xivar a l'àrbitre, li va dir que li va dir allò de, de, de cagón, li han caigut dos partits de sanció, però Rodrigo s'ho té que fer mirar, Manolo, perquè ja són molt de voltes les que al llarg de la passada campanya i està ha caigut eh, sancionat per Bobaix i acaba perjudicant el seu equip. Bueno, avui s'ha conegut la sanció a Rodrigo, dos partits de càstig. Es pedrà el últim d'esta temporada, el de la Real Societat, i el primer de la pròxima temporada. En efecte. Excepte que la selecció guanyi l'Eurocopa i Villar faig una, Faig una mesura d'estes de gràcia com fa com sol fer habitualment sempre que hi ha títols. Per cert, parlant de la selecció de l'Eurocopa, conta eh, Héctor Fernández en el primer toque que Diego Costa té un trencament en el isquio i pràcticament segur serà baixa <clears throat> en la llista de Del Bosque pues, eh, afavorís a, a Paco Alcácer, Paco Alcácer sí, lògicament, en el, en el dia d'avui. Del València de Futbol res més, Salva, del Llevant Unió Esportiva si hem de dir que... Bueno, que demà parla i estaran. Demà parla i estaran. Clar, xua de vendres demà parlarà. A l'home li anirà a preguntar, bueno, com interpretes? No m'han dit res, no sé res, estem esperant... És que... Avui pancartes a favor de Paco en Paterra, un grup de seguidors. Eh? Sí, Avui precisament que el València desmentirà notícia i ha dit que ahí estaran en la sobre. Però i hi havia dos... Eh, aficionats fora esperant una pancarta. Gracias, Paco, con un par. Ui, precisament, Paco, ja estan a si a fer Footing, a fer footing allí, en eh, companyia. Tot, tot el mateix dia. Sí, sí, sí, sí, sí moltes coses, dia, moltes coses. Bueno, eh, com deia, en el Llevant Unió Esportiva eh, cada volta ja van eixint més noms al voltant de la possibilitat de la secretaria tècnica. Avui, companys de Superdeporte, parlàvem del nom de Carmelo del Pozo, que s'afegís, entre altres, per exemple, <clears throat> al de Braulio Vázquez, que tampoc acaba de descartar-se, que seria una opció, encara que Braulio té contacte amb el Valladolid. Sí, Braulio té contacte amb el Valladolid i el, eh, el president, del Valladolid està content amb Braulio, independentment de que és cert que el Valladolid s'ha desunflat en la segona volta i de quina manera ja sí. ha perdut qualsevol opció de, de recuperar eh, categoria, de pujar a la primera divisió. Perfecte. Pues eh, anem a parar de bàsquet perquè en el dia d'avui nova victòria del conjunt de Pedro Martínez de València Bàsquet 75-78 en Saragossa. Eh, el partit d'estat del company Juanma Romero. Hola, Romero, què tal? Bona nit. Hola, Manolo, què tal? Bona nit. 75-78, eh, el partit eh, prou encarrilat per a València Bàsquet, agafa distància en el últim quart, però en el tram final del quart, jo no sé si s'ha deixat anar, si s'ha relaxat o què ha passat, però ha estat cai a un triple d'empatar a l'encontre. Sí, efectivament, no? un partit que en general ha sigut molt pastós, no? molt igualat per part dels dos equips. Sí que és de veres que el ah. València Bàsquet ha mantingut l'iniciativa en el eh, marcador des del minut 1 i fins al final. El CAI Saragossa intentava apropar-se, però quan semblava no, que, que el partit podia canviar de signe, el València Bàsquet tornava a apretar, tornava a millorar i deixava sense, sense opcions al, al CAI Saragossa. I com tu bé deies, en l'últim quart, eh, sobretot eh, primer, començava amb el bon treball d'Antoine Diot, després eh, continuat amb Fernando Sanemeterio, el València Bàsquet eh, agafava una, un avantatge que semblava ja definitiva. 59-76 guanyava l'equip valencià a falta aproximadament d'algo més de 5 minuts per a la fi del partit. A partir d'ahir, el CAI Saragossa ha treballat de valent, sobretot en la figura de Gen Norel, que ha sigut el seu revulsiu en, en els instants eh, finals. El València Bàsquet no terminava de rematar eh, la feina i a la fi pues, eh, Tomàs Bellas amb un 75-78 que a la fi ha sigut el marcador definitiu pues, ha tingut un triple en la botxina que afortunadament eh, no ha entrat i que ha deixat que la victòria se, se n'anarà cap, a, cap a València. Bones eh, sensacions de l'equip pràcticament durant 35 minuts, però eh, el tècnic Pedro Martínez, que evidentment no estava satisfet per aquest tram final de, de l'encontre, sí per la victòria que manté a l'equip valencià en la segona posició. I un eh, Pedro Martínez que ha parlat després de l'encontre i en el qual pues, eh, ha destacat això, eh, llums i ombres del seu equip avui a, a Saragossa. Efectivament, anem a escoltar el tècnic del València Bàsquet que eh, parlava així en la seva valoració després d'aquesta nova victòria de, del seu equip. Y en la segunda parte eh, hemos estado mejor, un poco mejor en defensa que en la primera, donde los, sus Eh, sus cuatro nos han hecho mucho daño en la primera parte, en la segunda muchos menos. Yo creo que hemos estado algo mejor, exceptuando los últimos minutos que ahí ya no, hemos defendido nada. Y bueno, el partido parecía que estaba ganado, quedan en el último cuarto, cuando hemos cogido una diferencia grande, yo creo que, bueno, pues dominando bastante el partido. Em, pero ahí, bueno, pues eh, hemos especulado un poco. Zaragoza muy bien, porque no ha dado el partido por perdido y ha continuado luchando. Y y al final tiene un triple para, empatar, ¿no? nosotros, bueno, hemos perdido un poquito la concentración en esos últimos minutos y, les hemos permitido volver al partido, Y el técnico del valencia Vázquez que hablaba del sorteo de l'equip. Queden eh, dues jornadas a soles per disputar en la fase regular. Gui no ha errat eh, cap dels equips que en la clasificación... Ha el Barça, ha el Valencia vázquez también lo fet el Real Madrid ya sí veu el técnico de Valencia Vázquez, Pedro Martínez, estos dos partidos que resten para la de la Liga. Bueno, bien, sí. Un poco descontentos ahora mismo por la lesión de Sigma, eh, pero bien, sí, sí, objetivo cumplido. Obviamente nos gustaría haber tenido unas mejores sensaciones en los últimos cinco minutos, eh, pero bueno, es lo que hay. O sea que tenemos que pasar página rápido. El sábado tenemos otro partido y nos tenemos que recuperar y esperar que lo de que lo de Luke no sea no sea algo grave. Exactament, que és el que té Luke Sigma? pues, eh, ha recaigut d'una dolència muscular que ja estava arrossegant abans del, del partit d'avui, apenes ha pogut participar en 7 minuts, se l'ha llevat per precaució i demà va ser sotmès a proves. La intenció és que puga estar a Màlaga, però ara mateix és dubtosa no? la seva presència per al partit del pròxim dissabte davant l'Unicaja. Així que està estarem temps perquè és un jugador molt important, avui per ser el millor ha sigut Fernando Sanemeterio, ja va ser el més destacat davant el Barça, avui també ha fet un gran partit el jugador cantabre del, del València Bàsquet pues eh, esperem que no siga res lo de Luxima en algun moment semblava que València Bàsquet agafava el lideratge de la Lliga perquè el vas anava perdent, però la FIA ha aconseguit resoldre el seu encontre. Sí, a la fi ha guanyat no? al Gran Canària, que és de veres que ha plantat cara. El conjunt insular afrontava avui el partit sense res en joc perquè ja és cinquè i eh, pues a la fi ha guanyat i ha impedit no? que, que el València Bàsquet a conseguir a ser, ser líder. Eh, també intimidant no? la victòria avui del Real Madrid al Fuenlabrada per quasi 50 punts l'ha guanyat i ara mateix pues, anem a veure no? com es desenvolupa la jornada del cap de setmana. Recordem que el València Bàsquet jugarà dissabte davant l'Unicaja de Màlaga a les 8 i quart, que aquesta mateixa jornada el Madrid rep el Laboral Cutxa de Vitoria, mentre que en el, aquest cas el Barcelona eh, visitarà la canxa de, de l'estudiant, Sinó que veurem com es desenvolupa esta nueva jornada emocionante ¿no? por este tram final de, de Liga. Perfecte, Juanma, gràcies. Adeu, Manolo, bona nit. 12 de la nit 11 minuts. Folgado, fins demà. Adeu, Manolo. Adeu. Tanquem la primera parla informativa i entrem en el terreny del debat de la tertúlia i de l'anàlisi. 97 nit, La Tertúlia. 12 de la nit i 13 minuts arranca el temps de debat de tertúlia i d'anàlisi. Així a Esports 90 nit, reunida ja la tertúlia de avui dimecres amb el company Juanjo Romero. Hola, Juanjo, què tal? Bona nit. Hola, bona nit, Manolo. estàs? Molt bé. Molt bé. Amb el company de l'agència F, Sergio Vall de Cabres. Hola, Sergio, què tal? Molt bona nit. Bona nit, Manolo. Què tal? Molt bé. Fantàstic. I també amb el company del desmarque.com, Javi Mínguez. Hola, Javi, què tal? Buenas noches. Bona nit, estàs bé també? Sí, de categoria. Eh, això està molt Internacional. bé. Internacional. <laughs> Correcte, com el, com el llibre de Marco. Pregunta, arroba esports 97 nit, vos agradaria que hi estaran continuant a la banqueta del València la pròxima temporada? És la pregunta que estem fent el dia d'avui. Vos agradaria que Paco hi estaran continuant a la banqueta del València la pròxima temporada? Si més no, lògicament, després dels, dels esdeveniments que s'han produït en el dia d'avui, amb aquest WhatsApp del València, alguns mitjans de comunicació, alguns periodistes desmentint l'opció Lopetegui, la de Lopetegui, vull dir, no han desmentit Bielsa, Gémez, San Pauli, eh, Benítez, Roberto Martínez, que si te está esperada, Quique Flores, ¿no? Quique Flores, esos no. Paco con C. Paco con C. Pa, por si acaso, pa, pa, engañar. Paco el del pasaporte. <laughs> eh, esos no. Lopetegui sí, l'han desmentit. I tornant a incidir que la millor opció, o la seva millor opció, és la de Paco Allestaran. Clar, Jodik no soy aquí para describir descriure una informació que és del Valencia, pero sí extraña el cambio de discurso. pero qué el cambio de discurso? Porque recordé que después de ganar en el Camp Nou, Suso García Pitarc de això sobre la posible continuidad de Paco y Estarán. Lo dijimos el primer día, el de su presentación. Eh, Paco tiene opciones de seguir con nosotros y hace bien su trabajo, lo está haciendo muy bien y por supuesto es el primer candidato y el más firme. és el millor candidat i el més ferm, va dir. Això va ser el dia 17 d'abril, després de guanyar 1-2 en el Camp Nou. Ni tan sols un mes després, el dia 8 d'este mes, de maig, és a dir, el diumenge, preguntat per la continuïtat d'ahí estaran, ja no era ahí el discurs. En los últimos meses hemos firmado 40 jugadores y 7 u 8 entrenadores. <laughs> Hem passat de ser la primera opció i la més ferma a, ah, en els últims mesos hem firmat 40 jugadors i 7 entrenadors i avui a eh, ixe desmentit no públic del València però sí fet alguns periodistes en el qual se rebutja l'opció Lopetegui torna a dir no mestre de Lopetegui i se torna a apostar per el discurs primigeni de Suso García Pitar de que Paco i Estaran és l'entrenador del València primer, què vos sembla? estar desmentit? Saps què diria mare? Mm? La pobreta que ja no està pa molts, <laughs> moltes coses, diria que això és un destarifo. <laughs> això diria mare segur. Juanjo, això és un destarifo, no? <laughs> Perquè, clar, és que és... és un... Destarifo és una paraula molt valenciana. pues això. T'ho dic perquè, clar, és que és una darrera. Altra és aquesta declaració que no tenia per què fer la susurració de Pitas i se dia, eh, com l'has fet, ara te tornen a preguntar i tens que ir en la rialla, eh, després lo de l'Opetegui d'avui, eh, el viatge que esteu parlant de que eh, eh, se'n va eh, Paco a Singapur segurament el dimarts, vull dir, a mi me sembla un destarifo, vull dir, és que jo, no, jo, jo sincerament no sé per on van però no sé per on van perquè jo pensé que és que dins del club moltíssima gent no sap per on m'anestir. Això t'ho puc assegurar. No dic que tots no ho sapiguen, dic que moltíssima gent no sap per on van tirs. Sergio i Javi. Jo crec que l'únic que tenien clar avui, diguem que, que no anava a ser Lopetegui, és llevar-se un mort de damunt. Han vist que eh, l'opinió pública, l'afició, a carregar, que com, com anem a fitxar a un entrenador que l'acaben de tirar de l'Oporto, que no ha donat la talla en un club gran, quan hem tingut fa uns mesos l'ocasió de veure en Nuno que així per la porta darrere, que després s'ha portat a un home que l'únic que diuen era no, no, no és proper, no és un home de, de Mendes, no, però és Gary Neville que no tenia cap experiència en, uh mhm. -huh. en les banquetes. Entra i estaran Y en el caso de Lopetegui, disculpa que te talle, Sergio, no es un home directamente de Méndez, pero es però... un home de Carlos Bucero que treballa mola a sovint amb Jorge Mendes. Mm. I, I jo crec que l'únic que volien era, pues eso, llevarse uno que saben seguro que no va a ser, uh -huh. y a partir de ahí, pues bueno, si acaba sent ahí pues bueno, en una semana ho veurem. Però si no acaba sent ahí estarán, <laughs> és que diem, te dices moltes portes obertes, te dices la l'opció de Pellegrini, te dices... bueno, la de Paco Gémez en C ya no, ya no porque opción porque a mateix ho, ha te dices... Eh, mm, bueno, ho ha desmentit tampoc. Ha desmentit bueno, que, no que no sap encara on, no ha que todo y el seu oferiment para continuar en el Rayo va a ser sí, dut a a ser un, Que, que jo no sé que no, què, pero que no es. Podemos recuperar, Arturo el, segundo el a eh, on parla de que sí, esa feliz ya ja ha en el Rayo, pero eso no vol El lunes por la tarde, eh, después del entrenamiento aquí, me reuní con, el presidente y luego, por supuesto, con, se lo hice saber a Felipe, para que si ellos lo creían conveniente, me tomaran como una alternativa para ser el, entrenador del año que viene el Rayo, esté donde esté. Eso es para los que dijeron que yo estaba preparando mi salida del club. Eso no quiere decir que me vaya a quedar ni que me vaya a ir, no lo sé pero sí que me voy a sentar con el presidente, me voy a sentar con el director deportivo, una vez que haya acabado la liga y una vez que sepamos qué ha pasado, y si hay la posibilidad de que yo siga, seguiré. Vuelvo a repetir, esté en primera o esté en segunda. Y si no la hay, cogeré la maleta y miré. Tampoco crees que... No assegura res. Pero tampoco que va a ser el entrenador del Valencia porque no ha dit, no haguera eixit en el pasaporte y entonces en No, yo creo que va a posat como. Bueno, ahora va para el Javi, que no l'han deixat encara. No, bueno, a mí me parece que lo que dice es que se quiere quedar en el Rayo yo sé que lo, lo, he sentido así, pero bueno, de todos modos, eh, también fichar a un entrenador que, ha descendido el equipo a segunda división, porque lo tiene bastante complicado, no creo que, A mí es una de las opciones que me descarta a Paco Gémez. Yo, creo que, yo creo exceptuando un miracle el, cada semana, va a descender a, a Amel el Rayo. el mateix Gemés, avui que tenim moltes possibilitats de baixar a segona, diu, no, que no siga optimista, el que sóc és realista, i hi ha país que ha fet molt bé. No, és, no s'han d'anar a la devoció, però... Sí, que ara mateix eh, eh, és equip eh, de segona. <clears throat> En aquest discurs, crec que tota la raó, i no sé, jo crec que... Jo, de, maneres, jo crec que... Després de tot, eh, d'una d'entrada que ha baixat a segona, sí... A, a mi, almenys, cre, crec aplicant la lògica d'Espanya me'l descarta. La lògica de Singapur és una mica. De totes maneres, eh, Will, si, si fora, per posar un exemple de, de com jo crec que funciona el, el si fora una, una aposta de García Pitars, eh, podria ser una aposta de García Pitars que tindria que dur a Singapur. Però és que jo crec per la informació que jo tinc, que no és ni una aposta de García Pitars. Vull dir, jo crec que s'ha parlat molt de Paco Gémez, perquè Paco Gémez és un tècnic que crida molt l'atenció, i, i que, bueno, pues que està sempre ahí, el, la seva manera de jugar a futbol, per uns molt bona, per altres molt roïn, tot lo que... Però per a mi jo crec, uh mhm. -huh. o tinc la informació de que no ha sigut mai una eh, proposta real per a vindre al València. Eh? Sobretot aquest any. Aquest any no és opció. Ho dius fa un any, fa dos, que, que, bueno, que sí que, eh, lo que deia Juanjo, eh, estava destacant, el, el Rayo era pues el equipo que le plantaba cara en cada que después le cayeran 6 o 7 contra el Barcelona, pero era el que se atrevía a chuarle una forma diferente. Pero está mm, bueno, un equipo que te va a baixar. Yo, creo que queda muy poético y muy bien decirlo, pero es el mismo Paco de siempre. Dos puntos arriba, dos puntos abajo. Mm. Es eh, la misma forma de, trabajar. De pero, a, no, pero no se va a ver igual. No, ya está claro. Eh, y en cuanto a, bueno, al tema de Lopetegui y tal, aparte de, descartar a, un entrenador que no ha llevado al Oporto al título, está descartando lo que decía Manolo a un entrenador de, Méndez, porque la gente se puede ya llevar las manos a la cabeza y menos antes de, un partido en, en Mestalla, pero bueno, también de una forma, pues también de una forma o de otra han, generado lo siguiente, eh, que la gente diga, hombre, pues para quedarme con Lopetegui eh, me quedo con Paco y estarán. estarán. Mm. es, pero bueno, aparte de todo, yo creo que Paco y sí que se ha ganado el respeto, sí que se ha ganado estar en el top 5, top 3 o, sí. o, top 10, ¿sabes? De, de entrenadores y, y y, y, y, no matar a el nombre de no quemar a, a, Paco si al final no viene nadie. Pero yo diría que, que, que és un destarifo todo eso, porque ahora que has dicho tu lo de, lo de no, es que eh, mm, mm, nomenar a Mendes dins del València és, és, és posar pecat, la gent aixina. Sí, sí, sí. Se trae sí. a Ferreira i, i a Cristiano. I, no, però l'estem dient a Mendes... Que per, el monumento, eh? L'estem dient oh. a Mendes que, per favor, nos traga per molts diners a André Gómez, a la Juventus, i si li pot dur 50... O sea, és que la gent, moltes vegades, mm, o sea, estar pendent de la gent és molt perillós. dir, tu tens que tenir un plan de treball, tens que tenir una línia de, de, de, o, un, o un plan però en el que tens que fer les coses. Y estar pendiente, si, si no, si es Lopetegui no perquè la gent el, relaciona en Méndez. ah, bueno, vale, ah no, pero ahora anima a que nos duga un chulo que estiga bé dichos que el té, o anem a, Méndez que traga estamos dando por ah, hecho que lo han hecho por eso, pero claro no cabe tanta interpretación cuando no han desmentido ni siquiera se ha dicho que Paco Gémez ha ido a Singapur a ver al jefe y ni siquiera han desmentido eso. Vaig a però una informació que, que m'acaba d'arribar i, i, i li dona total eh, credibilitat a, a qui me la dona eh, estan més tranquils els futbolistes perquè ja saben més o menys qui, qui va ser? Qui va, no, qui, no va ser? qui, se, qui se'n va i qui se'n queda en la plantilla ah. oh. tenint en compte sempre les fluctuacions del mercat que això no pots controlar-lo saben més els futbolistes sobre el seu futur que Paco i estaran que no sap absolutament res. Uh mhm. -huh. Vull dir, la informació que ens ha donat Salva Folgado abans, i que ara me l'acaben de... me la reconfirmen per altra banda, és que en efecte, ahí estarà, ningú li ha dit te'n vas o te quedes. I jo crec que este és un compàs d'espera que desgasta totes les parts. Sí, a totes. Evidentment, evidentment. El València hi estarà, a Suso. També te dic una cosa. Eh, <clears throat> a mi me sembla que això és el que va ser el, ja, ja no anava a dir la nova política mm. perquè ja juguem en l'IM quasi dos anys, no? Però vull dir, me sembla per lo que ha passat fins ara i el que està passant ara mateix que és la manera de treballar del nou propietari del València i a qui no li agrade, pues que no se renove el passe o que vaig a divendres a xiular l'equip o que no vaig o que faci el que li dona la gana però el propietari per, per lo que ha fet fins ara i per lo que està fent ara mateix vull dir, en Paco i estaran, uh -huh. eh, esa és la meva manera de treballar. Perquè, a veure, el senyor Lino estigui així la setmana passada? El senyor Lim estigui així la setmana passada. Tu, tu que estàs ahí tot el dia... I el senyor Lino se va reunir en Leijun, en Suso, en Paco, en Matía, en, en, en, en, en Paco, tots. En Paco menos. Eh, una, un una volta. Bueno, en vale. Paco, una nit. Una volta. Però se va reunir, no? Vull dir, és tan complicat en tot aquest temps que has estat així ja tindré clar el que vas a fer? És tan complicat? Manolo? Doncs pues, per a ell sí i per això. Esa és la manera de treballar. I ja, eh, o sea, tu jo, així fa un poc de temps, tu dies, no, anem a donar-li un, un vot de confiança quan una moguda esta de, de que anaven a canviar la manera de treballar, que uh -huh. tu mhm. estàs convençut que sí, para arribar no, a Paco No, no, no. Yo, jo que vas a decir es que yo avance yo no tengo una boleta de cristal, No, no, bueno. y yo no, no, puc, de, no puedo matar... Però te recordes no, ojo, que yo te dia. Igual, que, yo te dia. igual que no es que no, si es que igual, no. Juanjo, igual que te dia que no podía matar a Suso a de temps, també hi que abans de temps va fer un altar a Suso. Jo dic, tampoc no, vaig no, a fer un altar. Si tindré no, que esperar a veure els esdeveniments. Si, si jo que te vull dir és... I tindré que... que esperar a veure més enllà de l'elecció de l'entrenador que igual no és el seu entrenador, però no seria el primer, el primer cas. Vull no, dir, no. Vull dir sí. jo l'hem de fitxar Pellegrino en contra de Braulio, uh mhm. -huh. sense més lluny, sí, sí, sí. val? a veure si la resta de la plantilla sí que se maneja per altres paràmetres. I ara que veure, vull dir, jo no vull matar no, a ningú. jo no vull matar a ningú, jo lo que vull Fins dir que és... obra, quan l'obra estiga finalitzada, sí. diré, eh, el mur ha eixit tort o ha eixit Jo lo que, lo que, lo que vull deixar clar és que que Isa és la manera de treballar de Peter Lim i que se tenem que acostumar a això i, i la gent podrà dir el que vulgui i la gent del València podrà fer comunicats o whatsapps eh, eh a, a mitjans o a determinats mitjans uh mhm. -huh. però no deixa de ser un envoltori que, que, que no dona eh, realitat a lo que n'hi ha dins que lo que n'hi ha dins és que n'hi ha un senyor que té una manera de treballar que ningú entén però que és la seva Pero, y que el primer con, año le ve pero lo que fuera y este Con eso no estamos dando a entender que, que, quien no marca los tiempos es Suso García Pitar. Pero supongo que no. Eh, no, pero eso... Pues no, a, però això s'ha de declarar desde el día 1. Vull dir, clar. eh, mateix día que Suso entra al València diu yo tendré el, el, el marge autonomía que tienen todos los secretarios tècnics, que es que tienen algún per davant ellos, y por tanto, el meu marge d'autonomia no és il·limitat y desde el momento en que el Valencia tiene un señor que sea el a més, es que me semblaria anormal que el propietario no donará el último a la empresa. Lo que tengo claro es que esta forma de actuar es un poco eh, alargar la agonía y, claro, no beneficia en nada a Paco y Estarán porque yo no, creo... No, ningún, ni al Valencia ni a Suso. Que si el, si, Pero ahora el sospita de que Suso siga o no... Si, Paco, y Estarán fuera, fuera el entrenador del Valencia, Suso García Pitero diría... Paco Ayestarán es el entrenador del Valencia. Y, el, club también, diría, y, y, ya pues ya se empezaría a trabajar. Mira el Betis, por poner un ejemplo, qué rápido lo ha hecho. Director deportivo, de igual de los 3-4 mejores de primera división, que ha fichado a Pablo Hernández, a Marcelo Díaz, a Augusto Fernández, a Guas, con 20 millones de, límite salarial. Y ha fichado al entrenador ya, carácter, Gustavo Poyet. Le puede salir bien o al bueno, pero ya, ya tiene el proyecto armado. Y el Valencia eh, está perdiendo el tiempo. Es que, pero todo lo que ven, eh, lo yo sí que es pensar que ahí estarán, no va a seguir, porque si no, Wagenen en anunciat, No, jo no, Ai, no, no, no, jo ja no penso que siga no, no, pensar que no va a seguir, eh? Però, jo, ja, jo ja no sé. Però, a veure, no, no, no, acaba, per, lo, acaba, per sí. lo que estem vent és que si, si va desgastar a tot, a tot lo que envolta el València, el no dir qui és l'entrenador, què més dona que ho digues avui o demà, que ho digues la setmana que ve quan te'n vagis a Singapur. Saps què pensé? Jo, o sea, jo, el què, per, per, per què no diu perquè que, sí, un, sí, que no, si no, no, si Paco no és? No, si és Paco, si és ah. Paco. Ah. Sí, Paco. jo, jo, jo, aquesta pregunta me la faig... Si és Paco, jo aquesta pregunta me la faig cada mitja hora. Si és Paco, per perquè no ho han dit ja? és que això te fa pensar que no va ser Paco. Jo, jo te dic la meva, explicació. En, en una, perdona, Juanjo, en una manera de pensar com la que tenim normal, així... Normal, normal, lo que pensem en general. Però com és evident que Meriton marca els seus temps... Sí, sí li parega bé a qui li parega bé i li parega mal a qui li parega mal, jo, dic... jo ja no m'atrevisc a pensar que si Paco va ser ja ho hagueren anunciat. Jo, no, ja no, no bueno, soles dic pense, per jo, xica. Però no m'atrevisc a... jo el que vull dir és que, evidentment, en tots els clubs el propietari mana sobre el secretari tècnic i en uns clubs mana més i en altres mana menys, i en, un, en uns clubs le fa més cas i en altres clubs le fa menys, però el que jo insistís, i crec que és eh, eh, la forma de treballar que té el senyor Lim, és que les decisions se prenen en la seva temps i mesura que ell determina. Quan ell vol. I, I que ara no hayan dit que Paco ahí estarà, serà o no serà, no té res a veure en què serà o no serà. És perquè este home treballa així, eh? i ja està. Vull dir, és que jo crec que pegar-li més voltes és, és, és, és pegar-li voltes a, a, a la història sense, sense molt trellat. Saps? Este home treballa d'aquesta manera i ha estat així 40.000 hores reunit en tot el món i en comptes de dir-les en aquestes reunions el que se va fer, se'n va i pensa i a lo millor demà anuncia una cosa o a lo millor s'espera dos setmanes més. Vull dir, és que és, és que és aixina. Vull dir, és que fins ara les decisions s'han pres aixina. Hi haurà que reeditar el famós eh, fragment de pel·li que en el seu dia feren famosa a tota l'esportiva des de la marmota. <laughs> És quan el gestió aquell que València no fitxava i no fitxava i no ah. fitxava i no fitxava, pues, això en el tema de l'entrenador a, a partir de dilluns, mira, a partir de dilluns marmota. A partir de dilluns, perquè ja, vull dir, s'acaba la lliga ya se te que anunciar si a partir, si el Valencia este cada Colgado setmana... Andy McDowell y tú Eh... Mm, tampoco ya ha per què trobar semblances. Eh, no, marmota, punt y final. día de la marmota. el único que comentaba era que lo lògic es pensar que ho hagueren dit si anava seguir ahí estaran i que si no ho diuen és perquè l'entrenador que va vindre eh, pues podria tindre estar ara, per exemple, en contracte en algun club Podria ser. Eh, sí, seria lo lògic pensar és això. Una de les, és una de les, de les possibilitats. Seria lo lògic. No dic que siga, per les informacions, no dic que siga el que vaig a passar, perquè al final, com diu Juanjo, fan el que els dona la gana no. i van a fer-ho com els, com els vinguen gana. Com el rote. Com els vinguen gana, és que, que no n'hi ha més. Que, que me pareix que té que fer-lo, perquè és el, el amo. Lo que dic és que fins ara, esa lògica de futbol que sempre hem tingut a València, o no, no lògica, no és la que funciona perquè des de que ha arribat Peter Lin no ha sigut aixina. Entonces, com no ha sigut aixina, pues, tenim que acostumar-se a que no va ser aixina. Això vol dir que igual demà o el dimarts o no sé quantes setmanes van a dimarts, no, Manolo? Quan toque, sí. Pues se'n van pagar allà i a lo millor es tome allí nomena <laughs> a Paco que estarà entrenador, pues pot ser, pues es que... no, no, creo que intentar meter... Sí, sí, la benedicción pública es posible que siga el es en Singapur. Y la mà y toda la historia, pues podría ser. O la, decapitación. le Intentar meterse en la cabeza de Peter Lim es, una cabeza perdida. Pero bueno, eh, esta forma de trabajar de los clubes eh, generan esto, eh, especulaciones, ilusiones, desilusiones y claro, así la, máquina de generar desmentidos va que, que echa humo. Como lo que genera es més rumorologia, val? hem d'estar atents a tots els nos que es menegen. Porta demà la gatzeta de l'esport, Pozzo, Boli, Mazzarri al Batford. És a dir, que en el Batford, com ja vos diguem així fa de dos, més de dos mesos, no va a continuar Quique Sánchez Flores. Otro como Lim. Yo... Que, que no sabe lo que... Estaba súper contento y ya no lo está. Eh, mm, yo fa dos mesos vas dir que Quique no renovaría el Batford y està massa tranquil tot en eh, lo que envolta Quique. Val? Massa tranquil. De fet, quan ahir se li pregunta al seu representant, Carlos Bucero, que treballa molt en Mendes, Carlos Bucero mm, mis va voler dir alguna cosa a Lopetegui, però del tema aquí que no volia mm, dir res. Me consta. Val? Ixa per un costat i per altre costat, això és demà en la gazeta i en, i Corriere de l'Esport també, espera a veure, que la tinc per així. Mm, Sant Pauli sembla que està fet amb la Lazio, altres dels noms que havia sonat. Dic, no és res que vos anem a contar que vos vaig a desvelar qui és el nom de l'entrenador de València, però, però... fa tot aixina. I com, mentre no hi ha un, en un entrenador tots els noms ja que tindrem-los controlats cap a on són i cap a on van, doncs vos donem la informació. 12.73, vinga, fem una pausa per a la Puli i ara llegim les vostres eh, propostes o el vostre parer de què vos sembla que Paco Estaran, segons eh, avui deia el club, en un, una mena de desmentit d'alguna manera, eh, haig apostat o siga eh, Paco en la seva primera opció. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. Vuelve Ópera, la mítica sala de monólogos y espectáculos. Y ahora está en Casino Cirsa Valencia. Reserva en la web del casino. Diviértete con Conduce, siéntela. pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes. Mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido, financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuar de Poblet, Valencia. ...¿te agrada ir a correr?... Has convertido el running en la teua ...Super Running es el tu programa. Total la sobre los cursos populares... ...es con 6 desmillos especialistas... ...y el calendario mes complet del running en la comunitat valenciana cada semana en Levante Televisión, Información TV y en Superdeporte, Super Running. El teló de la Lliga cau en la 97.7 Radio. Divendres, des de les 7 i mitja de la vesprada, acomiadem una dura temporada per al València Club de Futbol, ja sense cap aspiració en la taula classificatòria. A Mestalla, València Reial Societat. Viu l'acomiadament de la temporada en Mestalla amb la narració de la nostra redacció d'esports amb Manolo Montal i Salva Polgado. Recordo, divendres l'últim Esports 97 el partit de la temporada. València Reial Societat. Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Colaboren Tasco i Fotopro. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. tuit 35. a la fi a la gent li està agradant jo no m'ho imaginava mai el dia que Folgado la va triar però al final la gent se, se queda i no saps de la gent que ve i que diu mira vaig tot el dia cantant la cançoneta Home, el espectacle era de Bore a bailar a Mínguez. ara mateix Bore bailar a Mínguez era sí, sí, sí, sí con sí, la botellita sí. aquí eh ja estava recordant a Ju. exacte, exacte m'ha a temps passats va, anem a lo que anem <laughs> al Twitter, vinga A Editor Cañas dio Chile ha ido de menos a más por las condiciones que impuso Bielsa para que le ficharan. San Poli lo aprovechó. Eh, espera sí sobre que vos sembla eh, la posible continuidad de Ayestarán. Entre Ayestarán Salvador, entre y Neville, elijo Ayestarán. Entre Ayestarán y Bernizo Pochettino, elijo uno de los dos últimos. Iván Diu, sinceramente, para que venga un Gémez, Juan de un Lopetegui, prefiero que se quede el Rolling. A si Chile, Diu, no. Anem urgente la milifeta y hay una de de Eso Eso el Valencia, caballers, Vergoña. MBB Algira diu, no sé, tengo dudas. ¿Qué os parece Wilmots, el seleccionador de Bélgica? Leonardo Moya, pues yo creo que es de los únicos que encara no ha sonat. Encara, pero, però, encara. Però, escolta, si continúa sense produir-se el nom, acabarà sonant Wilmots. Leonardo Moya diu, para los que se nombran, prefiero a Paco si notan un perfil San Paoli. Fermín VCF 1919 cree que tenim, que tiene un entrenador a més nom que Paco. Rosa López, a mí sí me gusta porque soy de cada cosa, si no traen uno grande prefiero a Paco. Castelló diu, espero que no, que un entrenador con experiencia, pues ahí estarán, no la tiene. Vicent Diu, que venga Gémez y compañía y que se quede ahí estarán. Bueno, para que venga Gémez y compañía, que se quede ahí estarán. Javier Vidales de Vidales, en principio no. Ahora, si va a venir otro amiguito de Peter, que se quede Paco. Eh, Alfonso Gómez Lobo. diu, no, con lo bueno que es y la plantilla que tiene, lo que ha hecho es nada. La próxima eh, no tendría esta plantilla. Charlie Diu, no. El Valencia necesita ya un entrenador top. No tenéis mestés para experimentar ni para hacer cursos de entrenador eh, mes, diu Rajul, que eh, con la pasta que se gastan en jugadores de Méndez ahora van a recanar un entrenador. Esto es vergonzoso. Tabo de Benimado, podría ser una buena opción tal volta, una planificación adecuada, podría hacer un buen Valencia. José Castillo Jimeno, no, no y mil veces no. Amun Diu aprende y vuelve a hacer una apuesta muy arriesgada. Lo más importante es el entrenador y tiene que ser un valor seguro. Freddy Diu no creo que esté preparado para llevar este proyecto. Agus Diu no me merece la mejor opción ni de lejos, pero lo prefiero antes que Gémez o Lopetegui. Luis Diu, Gémez, más Pellegrini, más Aristarán, más Lopetegui, más Quique, más Sampaoli, más Bielsa, más Mourinho, más Baraja, más Javi Gracia, más Méndez Igual ataque epiléptico. Luis Diu, no sé si ames candidatos a la banqueta o, pelis, <laughs> o pe és <laughs> molt bo. Diu, no sé si hi ha més candidats a la banqueta o pel·lis de superherois de còmics. Paco, no, gràcies. La Reial Sallena diu, van esperar la final de Lliga per a que no hi hagi una pitada en Mestalla. A veure que sorpresa mos espera. Miguel Ballester, no, necessitem, no necessitem un tècnic contra... No, necessitem un tècnic contra i en experiència. Daniel Ibáñez diu, entrenador fet i coneixedor de la Lliga, no més experiments. Ja remen Paco, no una altra temporada igual. Berizzo Pellegrini. Fernando Perales Ave diu, es que Paco Yestarán, el entrenador, estava cantado. Es el que lo desea de verdad. Rodolfo H. de una emoción ahí estarán. Pero Oigo Nombres, Gémez, Lopetegui, Méndez y firmaría ya conozca el club y preparación física y preparación física top. Gaitana diu, no, a més pensa que estarán. no seria la demostració que hagin e pres i ratificat cap dels bandos que manegen el Valencia. Esta me parece muy bona, bona... Eh, molt bon pensament. Marc, molt bona opinió. Marc diu, si el que va des del l'estil de que Durmendes, com Nuno em quede y estarán. Comité de Sabios diu, lo que queremos es un proyecto del cual no se bajen del barco los jugadores en la jornada 4. Daniel Ibáñez diu, ja Guerem Volgut tiene un entrenador i si de contestat fa anys. Ara és oportunitat d'un projecte. Eh, més HLM diu eh, va ser el pròxim entrenador Vicent diu, ara que recorde Lopetegui si l'han triat, eh, han pegat mala descansada des del club, ai mare Lefty diu, Mr. Lefty diu, si no viene Pellegrini o Mourinho me quedo con Paco, Juanjo López diu, no per favor Feli Mínguez Diu, lo suena Mitchell y se ríe, eh, David Mínguez, eh, David Amigo Moya Diu, si puede elegir su el relevo, no, si no, no quiero otra quiniela de Méndez. Y el Diu, ilusión no me daría, pero ha demostrado saber llevar al grupo. Si fuese posible, buscaría a alguien más contestado. José Manuel Estela Diu no ha acabado la M de temporada y todos estáis histéricos con el nuevo entrenador, ya está bien, ¿no? Queda tiempo. Eso se eso también cuando vienen los refuerzos al vestido pasado, el yo pasado, y yo dije, no, refuerzos i ah, ja estem... Oh, I acaba com acaba la temporada. I de diu, experiments no, per això ja està Paco, que és de la casa i ve en ganes. Dóna la impressió com que primer hi ha molta gent a la que no li convenç l'opció i estarà, són opinions tot, eh? Uh mhm. -huh. Val? Però que si el València el que està aconseguint és que molta gent diga, home, per a que vingui un experiment de Mendes... Tampoc està tan mal. Correcte. Que siga l'opció que siga vista com un mal menor. Jo, jo volia afegir... El qual no dona estabilitat d'un projecte al tercer empat en casa. Mm. Vull dir, que és el que dia eh, una xicona que diu jo, és, és una reflexió llaitana que diu eh, ahí estaran no seria la demostració que ten après, en efecte. Si continua ahí estaran, que se pot vendre en un moment donat com el mal menor per a que no vinga Leonardo Jardim, un altre en uno, Fonseca, mm -hmm. el de l'Esporting de Braga, val... Eh, això no va dotar d'estabilitat al projecte. Mm, jo volia afegir una, una coseta... Afegix. Que, que, me, que me, me sembla molt important i que no se parla en el que estem parlant en el que s'està parlant en, en, en l'hora de, de triar l'entrenador, no? I és quin és el projecte i l'estil d'equip i el model d'equip que vol Suso, Peter o el que siga que mane eh, Mendes o que siga per a este València, vull dir, jo crec que triar l'entrenador no només és triar una persona que té que entrenar, sinó també un, una persona que té que mm, posar una identitat a l'equip, té que donar un, unes claus de com jugar el seu equip. I per això és que té uns jugadors que estiguen dins d'aquestes claus. Vull dir, no sé si s'està fent aquest projecte o aquest estudi o aquesta mm, remodelació que tu parlaves abans de, de la plantilla pensant ja en un entrenador o no, perquè hauria de ser una errada fer-la sense entrenador perquè eh, eh, l'entrenador al final és el que està tots els dies en els i el que li transmet aquesta idea de xoc i aquesta identitat, aquest ADN que parlàvem alguna vegada de com té que ser este València, no? A mi sí me semblen els noms que van sorgint de l'entorn de Suso sí que sembla que ell tingui clar un, un model i un projecte. A més, jo he vist els últims 4 signos que han llegit que els volia... Crec que si marquen una línia, val? Ara, al final, és el que diguem sempre. Uh mhm. -huh. Donde hay patrón, Son nombres coherentes, ¿no? Como el nombre de Cherisev, el nombre de Siqueira, pues nombres coherentes son Callejón, son Albiol y... A mí me parecen nombres... Pedro Díaz el de Las Palmas, que está sonando me parece muy importante. Son nombres... Pensando en un equipo <coughs> Son nombres en un equipo, en una plantilla, en un conchún de... no voy. jugador top. No es que parece que la vuelta que un top... son nombres que, te aseguran, entre comillas, un rendimiento y son por lo, te aseguran un 7 o un 8, que es de momento lo que, Lo que necesitas. Eh, luego, volviendo a lo de Paco, la verdad es que es bastante injusto decirlo, pero claro, es que yo creo que cuando vienes de, de fallar con, con, tres o cuatro entrenadores noveles, yo, lo lógico es que se corte raíz y, y se diga, vamos a apostar por un entrenador... Tres, tres no, y vuit també, vull dir, els últims jo, quatre anys sí, ja, Diu ja, ja, no, Pellegrino... ja, ja no només compte... Eh, vull dir, estem eh, eh tirant-li la responsabilitat a l'IM, eh, normal, és el propietari, però el problema és que el València duen pro, pràcticament des que se n'anà Rafa Benítez, el València no ha, no ha apostat per un entrenador fet. Perquè li vaig dir lo de Benítez. Y yo no hablo de experimento mm. porque es falta al respeto a Paco no, Ayestara. No es. Pero yo hablo de un entrenador por los que todos tenemos en la cabeza. Pues como Unai en su día, bueno, Unai ahora, pues Marcelino, sí. eh, Pellegrini, todos estos entrenadores. I, clar, jo si fitxo un entrenador, el caso contra... És que dels, si últims, fi... dels últims anys, l'únic que va triomfar entre comillas, que és ser que no acaban tanto en Champions, pero va a una ser Valverde que era que tenía eh, la milifita cuando arriba Valencia. Eso es el top. Y el problema que, hay aquí es que, claro, cualquier cosa que no sea Valverde nos va a saber a poco. Pero bueno, eh, cuando ya has fallado en cuatro o cinco apuestas arriesgadas, por no llamarle experimento, yo creo que lo normal es, cambiar de tercio. Es como si, yo fuese un entrenador de Benicassim que me ganó una liga y a otro entrenador de Benicassim me gana la liga y un tercero, pues a por el cuarto iría a por alguien de Benicassim. eh, eh es matemática. Eh, por eso yo creo que, que, el Valencia, yo creo que tiene que, que, buscar algo más hecho. Yo volía a hacer una reflexión, tornando al tema no, de, de, ahí estarán y tal. Una me sé. Una, una chusteta. <laughs> eh, si renoven ahí estarán, creo que le iban a donar eh, dos años de contracte, tres años, con le donarían a lo mejor a Pellegrini, a qualsevol d'aquests entrenadors dels que estem parlant, perquè si arriba Quique o arriba Pellegrini o arriba... Fiqueu el nom que Jo crec que, que si parlem de projecte, a qui vinga se li ha donat un mínim de dos anys. Però, però cregueu que li van a donar... Si renova i estaran, li donarien dos anys? Jo, després de fer el que se va fer amb Nuno, que se li va renovar per a quatre, quatre anys, anys, i al segon tingués que tirar-lo, jo crec que... Home, si m'he de tenir algú intel·ligent ja de pres de les seues errades, que això ho veurem este estiu, jo crec que tampoc és una qüestió de fer una aposta tan llarga, perquè en el futbol espanyol les coses són com són, no és com en Anglaterra, però crec que un mínim de dos anys sí que se li hauria de donar a l'entrenador per a que treballi. Sí, però, però crec que un, a un eh, entrenador contrastat però eh, no, que no, vinga, jo, jo crec que si allí creus estarà... en un projecte al que vinga les de donar pues, si me me no li puedes dar me pareix, que 3 o 4 anys años me pareix que això va ser el, però el què passa, que va 45 revolucions per no, minut? però, però a veure, és que eh, estem parlant a veure, no, si és que hi ha, no hi ha mil formes Exacte. Eh? un mini de saps que fa, si jo faria molt, molt fàcil vull dir, al que vinga eh? al que vinga vostè té interès en Mil de València donem un any i automàticament renovat si entra vostè en la Champions que és l'objectiu del València no arriesgarán y no vendrán. Bueno, es que le estás eh, pidiendo. Ah, ah, eso es una apuesta. Le estás demandando. Le estás pidiendo a un entrenador que con cuatro palos gane de la, temporada, League. la Champions. Depende de la temporada que se mete en guany. Pensar que per que retoque la palantilla. Europa. Val, te la compre. Uy, es, Europa te la compre. Europa te la compre. Es que el Sevilla y el Atlético de Madrid están hechos. Exacte. Val, la, la idea, o sea, la idea te la compre. Yo que sí, es que... marcar un objetivo mínimo, claro, o sea, amb el cual el, renova automàticament. Efecte, en el món actual els objectius són on se guanyen els, els contractes. Vull dir, i, això té que ser, per a mi, la fórmula per a entrenador que vinga. Vull dir, Mm, señor, usted, vostè ve així, ve convençut. Este es el modelo que teníamos, este es el modelo, este es lo que volem fer. Este es el modelo que este proposem. Este, este el no, y lo que pasa es que, un Pellegrini, y un Valverde con tres años de contrato, dos más uno, lo que quieras decir, mm. con una plantilla pues sería, es pues que te asegura. Te asegura va a estar tu objetivo. Pero, y, bueno, quería volver a una cosa que he dicho Manolo antes, porque es muy importante lo de un Paco y estarán alguien de este perfil al tercer empate seguido o derrota, ya no es que digas, bueno, nos hemos equivocado de entrenador, es que ya se empieza a viciar, todo. Es que los jugadores. el malestar Déjame que, acabe. es que, los jugadores se le han subido a la chepa, es que los jugadores cobran más que él y son unos sinvergüenzas. Se, vicia todo, no, solo el tema del entrenador. Pero también te digo, eh, eh, Eso seguro, seguro seducte. Ahora, Pellegrini Pasa el Mateis ya está pasado de rosca, es chuaos no le fan es más, eh, atran es más no te mando en el vestuario. si, el, con Aderlan, eh, Rodrigo y Piatti no va a entrar en Champions, pero, con un buen equipo te aseguras no, ese tipo de entrenador. Yo no te, digo que no entre, yo te digo que el, el stat de de psicosis y, bochería casi colectiva. Eso es tan sencillo como que si la pilota entra, 36 cosas no se pararan, y si la pilota no, no entra, se pararan Y, y y de, Bimes. de es que Benín d'un any molt dur. Sí, Entonces, això va acrescentar el perill, això va augmentar el perill, és una evidència. És que I que no la vulgui avui té un problema. El que siga l'entrenador, <clears throat> si empata tres partits i, i, i no se veu coses, la gent se vaig damunt. Te vaig a dir més. En una mala pretemporada ja se te tiren te, damunt de la, en te la vaig presentació. A dir més. Jo escriu en Super, en la columna que fe, habitualment compartida Folgado jo, eh, cadascun defensant una, una teoria i tal, jo dic que pràcticament l'entrenador que vulga, exceptuant que siga un first class, un top, que diuen ara, eh, va a tindre que lluitar amb, amb, amb la desconfiança, eh? Mm. La desconfiança i, a més, este període en el que estem, en el qual no s'aclareix res i continuen passant els dies i és dir, crec que desgasta més a la figura del futur entrenador siga el que siga. Quan més nom tinga menys desgast hi haurà, però crec que hi ha un desgast provocat per la desconfiança que qui vinga a la banqueta de Mestalla va, tindrà que saber que té que liderar Mel, porque yo, les coses han hecho malament. Jo crec que l'entrenador nou, si, si és un first class com tu dices, tiene margen. Las, las miras ja estan puestas en Lim i en los futbolistas. Jo crec que un entrenador eh, se le respetará. Jo crec que, sí, que això ho, ho alimenta més tot e-, ese... E, ese... L'espera, l'espera. No, no, no, no, no l'espera. L'espera la rumorologia que genera l'espera. Eh, eh, jo crec que ho alimenta més. Eh, tot el destarifo que parlaven abans, de desmentit en WhatsApp privat, el no sé què, els no... O sea, tot això crec que, que incrementa més a la gent que la realitat. Vull dir, tampoc és tan tard per a un entrenador. Vull dir, no acaba la Lliga. O sea, vull dir, eh, eh n'hi ha molt de temps en guany perquè n'hi ha Eurocopa. Vull dir, no estem desesperats per trobar un entrenador. Però és de veres que com com està tot tan liat i com te diuen una cosa, el club diu una altra, l'Eijun diu una altra, sí, se'n va a Singapur no sé què. O sea, com el destarifo és tan gran, la gent se posa nerviosa. La realitat és que no és tard per a triar un entrenador. Estem en el mes de maig. no estar, Manolo, no estar. I hi, otra cosa que no caigamos tampoco. hay dos equipos equips que no tienen entrenador en cada partido Ahí entraríem en una discusión muy larga Si está Lo normal es que estan fitxes antes no pero de todo el tiempo mundo. <laughs> Eh, no, es, no sé si estar per a un entrenador, si cree que està tardant-se massa en una decisión definitiva sobre qué va a ser del equipo Vale, pero es que ese, es el destarifo. Manolo, ese es el destarifo. perfecto Eso es lo que posa nerviosa la Chen No, no, absolutamente de acuerdo eh? No el Fede no tiene no, Te iba a decir que tampoco caigamos en lo del el first class y si no viene un first class eh, Paco ya estarán porque primero Esto la mierda de Paco ya estarán de categoría primero es ¿eh? primero pero es, no Paco ya estará es primero es Lopetegui que todo el mundo está tirando pestes y de primero es desprestigiar a, Paco ya estarán y luego para mí un first class son los son es, es Ancelotti es Jürgen Klopp es Mourinho pero yo creo que la clase media es muy válida. Mm. Quique, Bericho y compañía. Y lo que es que i són els que han donat els que han donat mm. títols i els que han donat eh, Vamos, clase media Victòries. muy válida puede haber 100. Per cert, dos coses. Eh, parlant de la imatge que a voltes i el d'Estarif o del València i tal, que sé que a voltes pues, hi ha comentaris que fem en este tuit que no agraden en el club. A mi el que no m'agrada és que, per a imatge del club, l'exportador del Deportiu de la Coruña, Paco Liaño, estica passejant-se per totes les ràdios nacionals dient que el València en l'any 94 estava primat. Quan el que va fer el Depor és cagar-la, perquè Bebeto se cagà i tingué que tirar Jukic un penal que no li tocava. Si Paco Liaño té alguna prova, que la demostre. I si no, el València està tardant en posar una demanda a este senyor. Mm. Ja. I ja és ja. Si el València mateix no se valora així, no el van a valorar des de fora i per a mi, sentir, perquè ja l'he vist en tres emissores diferents, nacionals, va d'emissora en emissora en la cantinera, mira, Paco Leño, perguereu la lliga perquè se cagareu damunt. Si tens alguna prova, que avui Paco Gémez, senyores, mi passaporte, trocotró damunt de la taula. Com te gusta, Gémez. Sí, saps que és un... Més que no hi <laughs> Saps que és un dels meus preferits. Però si no, València Club de Futbol, no sé si li pertoca al departament jurídic, al de comunicació, no sé a qui li pertoca, però que algú li diga a Paco Liaño que se calla la boca, o, no, és més, o que trau proves o que bona demanda. Perquè és que si no, estan tirant merda sobre el València de Futbol i així ningú fa res. Perquè estem més pendents d'altres coses que de lo que toca. 12 i 52, vinga, una pausa i tornem. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Buscas coche? Nuevo de ocasión, te lo ponemos fácil. La avenida del automóvil, cerca. Aparcar sin problema. 17 martes Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces, Valencia. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. El teló de la liga cau en la 97.7 Radio. Divendres, des de les 7 i mitja de la vesprada, acomiadem una dura temporada per al València Club de Futbol, ja sense cap aspiració en la taula classificatòria. A Mestalla, València Reial Societat. Viu l'acomiadament de la temporada en Mestalla amb la narració de la nostra redacció d'esports amb Manolo Montal i Salva Folgado. Recordo, divendres l'últim Esports 97 el partit de la temporada. València Reial Societat. Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Colaboren Casco i Fotopro. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12.55, de fet, a hores d'ara, i per anar tancant la tertúlia, jo diria, ara mateix, algú pot pensar que la decisió sobre l'entrenador està presa? Clar, és que se mirem... És que això ja espera Iker Jiménez, ja no espera a nosaltres, eh? Jo crec que no està presa. Tu creus que no està presa? No. Y que per eso el, el, este, este, esta eh, indefinición está porque Peterlin Peter Lin, que es qui, qui que prende esa decisión, no la presenta Pues yo creo que sí, que sí que está presa. No sé cap a on, no, no tingui No, no, no, no, no, no, no, la decisión porque si no, però, vamos. Pero yo creo que sí que está presa. <laughs> ¿Tú crees que está presa? Sí. Javi. Desempata. Yo <laughs> quiero pensar que, que si no se ha dicho ya que, entrenadores porque no lo tienen, porque eh, que a ver, ah, tendrán las miras altas y no, no habrán acertado y igual se les ha escapado alguna liebre. Quiero pensar que, que, el, que el, proyecto toma coherencia. Uh -huh. eh, el proyecte, veurem si en la coherencia o no, en principio, digamos que el primer deadline, que no es el definitivo, pero es el primer deadline que es marca, es el de divendres postpartit. Quan dius que Paco ja està en la roda de premsa, eh, l'altre dia, eh, ahir, de Folgado jo, eh, mig en sèrio, mig en broma, més, més, més en sèrio que en broma, que va ser el primer partit de la història que fem el partit i va ser més important del postpartit que el partit, vull dir, el partit. <laughs> Mm, per cert, eh, està bé que els futbolistes estiguin pensant de les vacances en l'Eurocopa i en la Copa Amèrica, però home, almenys que Xunta no en sepa jugar el divendres. <laughs> Sí, no, perquè estan tots borrant-se, no? Eh? Almenys, almenys que juguen 11 per, per, per, a, per a divendres. Per cert, que això és una altra. Qui va jugar? Si se queda sense efectius ¿Entrará perfil Figueroa en una convocatoria o está <laughs> Sergio digo que no. Yo creo que no. <laughs> yo creo que tampoco. Y que, van, a, entrar jugadores del filial y van, pero yo creo que Feulí ya no va a tornar a jugar la camiseta del Valencia. Solo es la fica para entrenar y le queden dos días. Sí, porque que me sirve jugar montes ganes tampoco creo que ni no, eh, ¿Que entre en la <clears throat> convocatoria? Pues no te digo que no, pero no va a tornar a jugar. Yo, això de despedirse y toda la historia de la afición de Mestalla que hasta set anys, me pareix que, que arriba ja tard. No, <laughs> no toca. Arriba ja tard i... No, no, no. no ni, I en allà estaran tonteri... tonteries, crec que les xustes. Crec que les xustetes. No vos sembla també molta casualitat que justament en el dia d'avui que el València ha fet circular aquesta informació de que Paco i Estaran és la primera opció i tal. Justament avui hi hagueren dos aficionats en una pancarta esperant-lo a la eixida de Paterna, que justament ell avui justament ha eixit a córrer, a fer fútbol. Jo, jo encara no l'havia vist <laughs> corrent per no fora. No sembla tot. Mira. Dius, home, que casualitat tot jo estava per Paterna eh, prou dies i sí que us acurro Torres que agarra i se'n va a córrer per, per les ah, rodalies però, però és que allà estaran ah. Escolta, això ho fa molt... Vull dir, si serà més lluny, un ho feia també. Sí, sí, eh? no, no, no, no t'he dit que no. no. Publicitat, però casual, però, casualment... Además, curiosament, feia, feia circuits per dins de, de Lucas també eh. era molt corredor. Mm. No. Si jo no dic que no ho faig, dic que avui justament a un dia no acabar la Lliga... Temps, jo vaig acabar la meva <laughs> intervenció en la mateixa paraula que comença. El destarifo. És es que és un destarifo, Manolo. <laughs> Però sí, sí que sembla una miqueta curiós, sí, és, no? És massa... Jo és que aquesta dada no la sabia. Precisament avui... no la sabia que precisament avui hi ha dos fores per en una cartolina que, que no s'ha fet en 5 minuts, la eh? cartolina duia curro, vull dir, no és una cosa pensada. Sí, sí, sí. Però Ell, massa... Justament avui Igual, igual, di, di, di sembra una miqueta... El forachent. una miqueta una Donald Trump, está en campaña. Gente agradecida, <laughs> oye. Al, al final Paco y estarán... Eh, ha salvado al, Valencia de imposible descenso, como, como lo hizo Warren en su día, ¿eh? Ojo. No sabremos lo agraïts que tindrem que estar-li aquell gol de Negredo davant el Sevilla, eh? Ho vas dir abans del partit contra el Villarreal y cada día que pasa Estàs que vaig, Vamos, però vamos, no, no tinc cap dubte de que si no arriba a entrar ese gol, mare meva, on podríem estar ara. Senyors, anem a anar tancant per eh, el dia d'avui. Roberto, moltes gràcies. A tu, Manolo. Sergio Valdecares, moltes gràcies. Bona nit. Xavi Vingues, moltes gràcies. Bona nit. Senyors, ho deixem així demà, 3 més quart, el Murciela con Levante Televisió, amb Vicenç Semperé. Nosaltres, des de la ràdio, tornem en la prèvia de l'últim partit, del partit d'Estarifo, eh, <laughs> en Mestalla, Torranem, a les 11 mitja. Acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies, adeu. Confesamos las miserias al vecino que se aloja en el asiento de detrás, confiando en que nos diga, mira chico, a mí me pasa lo mismo, duerme ya. Oh, oh, oh, oh La cara